Gehuak eta habo entzuten da interneten dien informazioak ez beti xuxenak. Egunko egunean, internet han itxebaliatzen delakoz ideia ukendu Ivan Duviviek aplikazio baten sortzeko. Gune hortan jenten artean partekatuko dia holkiak edo zongaizetaz. Adibidez, ofiziale bat lanen egiteko edo e ostatu bat eta beste. Nula iabilten den erandaiku iban du viviek. Euh, Behin instalatio laguna kumitatzen ahalduzutzie eta helbide grabatzen. Izen bat joan duan, FIDER aplikazioa esker, xerkatzen dutuzien ofiziale edo besteetaz, xerretasun gusiak agertuko dia. Hots, izen gusiekin kiden arteko zerenda privati bat sortuko da, eta geho, lagun gusiek ikusten ahaldukie. Izen gusiek ikusten ahaldukie. Hoi arte, holako setasunak atzamaiten ahal badia e, ez tia beti susenak eta aplikazio horren helbuia da, sarre bat egitia jenten artian.